yambu murakomeye murakoze cyane barushe nguhereye hagarariwe muhinga bw'ivyuma na Eric Uwimana hamwe na Serafina Hakizimana uwadushikanye hano yitwa juma bigirimana turi kumwe kandi n'ijisho ry'isanganiro mu ntara za murambya na gitega aritire kavabushi akaba ariwe azaradufasha kugira ngo mushobore kwishyura neza ibibazo muje nama bambwirire amateka agenga kino kiganiro cyacu urakoze cyane mudiyakoni mukuru intware zisezerana intware zisezerana murakoze cyane banyanyarunazi b'iwacu hano mu rutegama nuko nk'uko umudiyakoni yabivuze ikiganiro nibarushenguhere uno munsi kaba cyatunganijwe na GCB kafobe na RCN bifatikanije na radio isanganiro dufise rero ibibazo vyose hamwe n'ibibazo kimwe ibibazo nduwi hakaba ibyo n'ibibazo ndwi bisanzwe hakaba harimo kandi n'ikibazo cya nyuma cy'iradiyo ikibazo cy'umunani ni ukuvuga rero yuko mu bibazo dufise hari ibibazo mwebwe nyine mwitangira inyishu hakaba n'ibindi bibazo tubaha inyishu hanyuma tubaha inyishu nka zine cyangwa zitanu muri izo nyishu zine cyangwa zitanu hakaba harimo inyishu imwe yo yo ngira ngo kirumvikana inyishu imwe yo yo kuko zose ziba ari nyinshi mugabo hariho habamo imwe iyo nuko rero turaza turahamagara umugwi w'abantu ngaha mukishura ibibazo utoye ikibazo ubusimwe mm, ubushimwe ngibujya hajya hanyuma gushika bwose burangiye hakaba rero n'agashimwe k'iradiyo muti rero ibibazo bishingiye kuki ibibazo hanini biza gushingira ku mabi akogwa mu ngo hano haravugwa hanaravugwa murashoboye nta gashimwe na kamwe gasigara ngaha uko rero niko ibibazo biza kugenda hanyuma rero abantu ntimuniganire imbere ntimuniganire imbere n'uri inyuma arabazwa hanyuma tuze turirinda kwegerwa imbere kuko ngaho haza kuzaho abantu bafise ubushimwe nuko rero ntiriwe ndarandira ndagusubije ijambo mu umudiyakoni urakoze cyane twavuze ko ikiganiro cyose gishingiye ku mabi asanzwe akorerwa hajya tubaye mu ngo z'iwacu kandi no ngaha ngo aravugwa mugabo ngo aravugwa none basangana gusa reka rero umwe mu bafashije kugira ngo iganiro gishoboke atubwire muri make eh. atubwire muri make ingene ibikorwa basanzwe mubikorana ngaha mu rutegama ngaha imurambya no mu zindi ntara murakoze cyane mwaramutse neza mbega n'amahoro iwanyu eh, nk'uko abampaye ijambo babishikirije uno munsi aha dukoraniye aha mu rutegama tugomba kugira ikiganiro ni igikino kirimo n'ikiganiro ku byerekeye amabi afatiye ku gitsina twebwe rero amashyirahamwe atatu RCN Justice et Demokarasi urunani rw'amashyirahamwe kafobe ishyirahamwe ry'abagatolika banonosoye amategeko ajisebe turafise umugambi turiko turarangura witwa ukugwanya ukudahana kw'amabi afatiye ku gitsina aha rero muri ntara ya muramvya turamaze guhagira ibiganiro bitari bike byerekeye gukwiragiza amategeko ahana ayo mabi nta muntu utega amatwi arahagira ibiganiro bitanu mu zindi komine zose naho nyine tuhagize ibiganiro bitanu bitanu byo gukwiragiza amategeko yerekeye ingena ayo mabi afatiyeho igitsina ahanwa twaragize n'ibindi biganiro bitanu bitanu ngene ku ikomine turi kumwe n'imboneza kugira izo mboneza zibandanye zidufasha guhimiriza kugira dukinga ayo mabi kugira abayakoze tubashengeze mu butungane kugira abayakorewe nabo tubafashe ndagomba rero ngengurukiye cyane radiyo y'isanganiro yemeye ko dukoranira ikiganiro kugira ngo ijwi rishyike kure dushobore no gushikira abantu benshi twashoboye gushikira muri ibyo biganiro ndabariye twagize aha rero muri iyi ya murambya muri iyo mugambi nyine hariho n'ibigo bibiri ibigo bibiri kimwe kirimbuye ikindi kiri murambya ibyo bigo ni ibyo gufasha abantu bose bafite izo ngorane ari abahuye n'amabi ababaza umubiri arabahuye abahuye n'amabi atunuza umutima ari ku nguvu reka n'abandi bose baba bafite ingorane zo kwitura ubutungane ibyo bigo rero birakira abo bantu bose bahuye n'amabi afatiye ku gitsina bikabakira bikabumviriza bikabagira inama hanyuma hariho rero n'abo babona ko bikenewe yuko bubafasha kugira ngo eh, imanza zabo zibandanye neza mu butungane bakabarondera abashingwa manza bakabafasha mu manza hariho n'abandi tubona ko basinzikarijwe cyane ubuzima ari abafashe ku ngufu cyangwa abahuye eh, ababaza umubiri nabo nyine turabafasha tukabajyana kwa muganga tukabavutsa nagomba rero ntarandiriye nsubire gushimira abantu bose mwitabye eh, iki gikino iki nkabifuriza yuko atagashimwe na kamwe kusubira inyuma na kamwe muze gutega amatwi mukurikire hanyuma muze kwishyura kandi mubigire mwitonze murakoze murakoze cyane tumuha amashi tumuha amashi tumwongereho murakoze cyane wa mupfasoni umwe w'agaseke k'amahoro oya uw'agaseke k'amahoro Eh, amahoro rero ntahera mu ngo sabwe amahoro ahera mu ngo ahera mu ngo hajya iwacu hano kugira ngo duce twakira ibibazo bikurikira neza twamaze gusasira umutima ubwenge byose muratega ibiseke bitava mwese nk'aya mahoro yashyitse kwaruka mwifuza iki twifuza kuyabungabunga kandi tuyabungabunge namwe mutwumvereza muratega ibiseke bitava mwese nk'aya mahoro yashyitse bantu mwuzuye urwanko nk'aya mahoro yashyitse muratega ibiseke bitava mwese nk'aya mahoro yashyitse kwaruka mwifuza iki twifuza byiza kuyabungabunga kandi tuyabungabunge namwe mutumvereza murazeka ibiseke bitaba mwese nk'aya mahoro yashyitse ibyasambutse tubisanure nk'aya mahoro yashyitse murateka ibiseke bitava mwese nk'aya mahoro yashyitse abashitsi tubakire nk'aya mahoro yashyitse mwazeka ibiseke bitava mwese nk'aya mahoro yashyitse kwaruka mwifuza iki mwifuza eh, kuyabunge nga kandi tuyabungabunge namwe mutumbereza muraseka ibisebe bitava wese nk'aya mahoro yashyitse murakoze cyane mugabo mugabo acaguma harishura kukibazo harishura kukibazo yaronse genda bagwa masabona atatu ukigumanga umahanyene kumahanyene harishura kukibazo eh umahanyene rero mwishura ikibazo hagarara hagarara hagarara hagarara mucena sabwe ntitwababwiye tuza turatora umugwi w'abantu batandatu munani cumi abapfasoni n'abakenyezi kuko ba ngo bamaze kuba bangana eh, um, turatora oya ndatora nahamagaye ba mwana uyu wowe uri ba mwana eh guma mu kibanza tondaho eh, kare nanje nture eh tora rero nawe ngo mutonduke muraba hariya ngo mutondaha w'ingofero ah. haje nyuma nujya wakababi haje nyuma we naguhamagaye mu ngofero wenda gutora ndagutora neza cyane barakwiye mbe mu kwidondora eh. bavuga gute jewe kavyi nabuhiye wo ku musozi komine n'intara nahejeje ati mohe yidondora ubandike mu gitabo cy'ivyahishuriwe abishura ibibazo urakoze bamwe ndaza kugutora mu mugwi ukurikira bidondore nitwa ntakawutimana frank ku musozi nyarunazi komine rutegame arakoze cyane nitwa mugisha jimmy ku musozi wa rutegama mu ikomine ya rutegama neza cyane nitwa niyonzima andre ku mutumba wa cyumba komine rutegama neza cyane imana felicite ku mutumba wa munanira ya kabiri komine rutegama neza nitwa bakobwa kosorata komine rutegama ku mutumba bubanda aha nitwa nizigimana mediatrice umutumba munanira ya mbere komine rutegama barakoze cyane ikibazo cya mbere ni nk'inzimano <laughs> Inzimano, inzimano, inzimano, inzimano, inzimano, inzimano, inzimano, inzimano, inzimano, inzimano. Barushe nguhere isanganiro n'amashirahamwe AGCB urunani kafobe na RCN ikibazo ca mbere amabi afatiye ku gitsina ari migwi ngahe urashikirwa oh, oya murashikirwa kujya mwatanguye kwidondora niko mugenda murishura tekereze amabi afatiye ku gitsina ari migwi ngahe ni ukuvuga mu nkwe amabi afatiye ku gitsina ari migwi itatu urakoze amabi afatiwe ku gitsina ari migwi itatu neza cyane amabi afatiwe ku gitsina ari migwi ibiri neza cyane amabi afatiwe ku gitsina ari migwi itatu neza amabi afatiwe ku gitsina ari migwi itatu neza amabi afatiwe ku gitsina ari migwi itatu neza cyane abandi abandi mbanza ureke mpera kuri hariho abantu ngaha bandiniye hera kuri abo nyene uriya bagasagosha inyuma hera kuri abo nyene barushe nguhere tonda aho nyene tonda aho nyene bari batozi gisebe eh. nujya wakaba bihaje inyuma aha turabe turabe babi jya wibabi turabe ba mwana ah, ah. mabukwe mabukwe wewe ndira guhamagaye jewe nije namuhamagaye <laughs> urumva mutagiye uku kubera ngo umawe mbona aha honyine gusa barushe nguhere turi ngaha inyarugazi zone rutegama komine rutegama umwana w'umwana w'umwana barushe nguhere mwatunganirijwe na AJCB Kafombe RCN bifatikanije na radio Isanganiro ndahejeje urahejeje sigaje umugabo umwe umugabo umwe uyo wagati cigarette mugabo w'isegereti hmm. neza cyane bidondore aha jene twabyara imana Ernest mba ku mutumba wa Cyumba muri komine ya Rutegama cyane nitwa tekeza aimable mva ku musozi wa kimba muri komine rutegama nitwa mpagatiwe n'imana fabrice mva ku musozi wa Gashingwa muri komine rutegama nitwa ngenda ku mana mariviyora mva ku musozi w'icumba komine rutegama jewe nitwa nzosaba yezu viyora mba ku mutumba wa bubanda komine rutegama habona imana jeannette ku mutumba wa cumba komine rutegama jeanne ugerageze muvuge cyane ba nitwabona imana jeannette urakoze cyane urakoze cyane ikibazo ngira ngo mwacyumvise ko abanyarutegama b'iwacu baratekereza amaba afatiye ku gitsina ari imigwi ingahe amabe afatiye ku gitsina cyane uvuga ko ari mu migwi myinshi urakoze amababi afatiye ku gitsina jya ko ari mu mugwi umwe murakoze amababi afatiye ku gitsina jye nibaza ko ari imigwi ine amabi afatirwa ku gitsina ni imigwi ibiri mhm. amabi afatiye ku gitsina ni imigwi ine amabi afatiye ku gitsina ni imigwi ine warakoze mana we waremye bano bantu warakoze mana wewe waremye bano bantu kubera ah. batekereza mm. harimo ababishoboye hariya kandi icyo kibazo iyo nyishu ujya mushinga ntayo yabivugenga yabivugenga cyane abanza ndasamaza gato y'inzanuyo tubyina agaseke k'amahoro eh. mugabo byose yabivugiye ngaha n'imigwi imigwi imigwi imigwi ni ine amabi afatiye ku gitsina ari imigwi ine banza umbwira usigarana abasigarana faburisi we igumiraho viyora igumiraho apana mariya viyora viyora na janete mfise abantu batatu abafasoni babiri n'umuntu w'umushinga nawe umwe sigarana faburisi viyora na janete nibo basigaye ngaho yego ni mwebwe ni mwebwe nabo nyine amabi afatiye ku gitsina ari imigwi ine umugwi wa mbere ni amabi ababaza umubiri sibyo ugasanga ibikomere ibidunduri byinshi ababaza umubiri umugugira ugira kabiri ni amabi mutima ugasanga umuntu yaratuntuye nahajya gusenga ukabona ariko aramwenyura ari mu bandi mugabo mu mutima ata amahoro ariyo ibyo ntibiba umugugura gatatu amabi afatiye ku butunzi yari yasobanura ati ugasanga umugabo avuga ati inkoko ni gwanje imirima ni jewe byose ni jewe wifize nawe uyimire umugabo <laughs> ubutunzi hama rero n'amabi yo gushura ku ngufu dundu dundu ndandara awe mufasoni kubera afise umwana waranshoboye avuye urumva ni ruhande yo kurwanya ry'amabi akorerwa mu ngo eh. atwara n'umwana kumucandagisha neza rwose azuba ariko arafashe umuryango igitenge genda utore igitenge hajya tora igitenge ubu baragomba eh. mabukwe ariko arandaba murabe murabe byiza mabukwe waje ah. mm. mu mpera n'amasabune abiri bagura byiza eh, uyu munsi umunsi nashika muhira mbe kanditswe ko ngo merci sheri <laughs> mukama nta kariko ariko ntacyo mabukwe nawe nyene mumpera igitenge ibido sava nawe ugomba igitenge uwakubesha eh. oya oya oya nta bitenge bitatu totangira icyarimwe tori ikindi apana igitenge genda utore ibindi wifuza hagati y'ibido n'izijya ndobo mugapana igitenge nawe aca guha n'amasabune abiri nawe ugomba kuyikunda mugomba abandi ntibaronke igitenge mu nyuma cuca hajya mu bandi uhava uhiganirwa iradiyo turabandanya barushenguhere tukaba turiye ngano inyarunazi barushenguhere mwagitunganirijwe n'amashyirahamwe ajcb kafobe rcn hamwe na radiyo isanganiro ikibazo kigira kabiri mu diyakondo babanza bigira inyuma bigira inyuma abantu umunani nzandaraba ino hose eh, uri ega eh, wowe kuri ngaho hafi basingwa eh mufasoni hariya we wamyeyo ah umufasoni w'umwana hariya ingo ingo wowe nyene ingo ingo we ntiwamyeyo eh, oya oya yabyinye yabyinye gusa oya si wowe oya si wowe sindikuvuga wewe ingo ashi asha tora ikibazo rero banza urikingo uwo mupfasoni uwo mupfasoni neza cyane mwegumaho gusa ndabibariza mu kanya barushe nguhere bidondore isangano ifatikanije na AJCB unanika fobe na RCN munanira rutegama mu ntara ya Muramvya nitwa mhm. mana ariyo Leandre abamba ku mutumba wa Cumba muri komine ya rutegama intara ya Muramvya wokorekera nitwa ntankiriye Teofilo nkabamba ku mutumba wa komine Rutega ukurikira twa ntawe yiwadere nkabamba ku mutumba wa Cyumba komine Rutegama nta kiruta imana Placide Cyumba Rutegama Nduwayezu Aline Cyumba Rutegama Nizigiye imana Aline ku mutumba munana ya kabiri komine Rutegama Mani Rambona Fabiola Nyamitwenzi komine Rutegama Ndabubase Gonde ku mutumba munanira komine Rutegama barakoze cyane kubera abanyarutegama b'iwacu ngaho ikabuguzo dukundana ngoma ndabaha ikibazo duce tubaha inyishu bace batangamo inyishu yoyo uwakorewe amabi ntuntuzamutima yo kwitwara kwande uwakorewe amabi ntuntuzamutima yo kwitwara kwande inyishu ya mbere kunyamiramabi cyangwa kumushikiriza amanza inyishu ya kabiri kwa chef do zone inyishu ya gatatu kuri sentare y'intango inyishu ya kane kwa mustanteri inyishu ya gatanu kwa nyumba kumi uwakorewe amabi ntuntuzamutima yo kwitwara kwande inyishu ya mbere kwa unyamiramabi canke kumushikiriza amanza inyishu ya kabiri kwa chef de zone inyishu ya gatatu kuri sentare y'intango inyishu ya kane kwa musitanteri inyisu ya nyuma kwa nyumba kumi yo kwitura muri sentare y'intango neza cyane yo kwitura muri leta sivire neza cyane yo kwitura mu nyamiramara neza cyane yo kwitura kwa musitanteri neza cyane yo kwitura kuri sentare y'intango neza nta na hamwe hariho yo kwitwara neza cyane kumushikiriza amanza neza cyane iyo mu bushikiramanza sabwe iyo ujya kwawe agace ko mu bushikiramanza neza cyane none yego ugerageje yego kuraba ye ukaraba ye wumvirije ye urabona hari abagerageje hariho abagerageje inyishu yoyo yari ya mbere ivuga yuko yitwara ku nyamiramabi cyangwa ku mushikirizamanza mama ukasakonda wiya eh. eh. mbega ujavuze ngo ninde adere adere ibido na n'amasabune abiri ucagarara hajya urishura ikibazo kiradiyo eh. eh. eh, imama ntaho yitwara eh. imama nagira gute ategerezwa kwitwara akorewa za ntuntuzamutima ategerezwa kwitwara aritwara ku nyamiramabi wavuze opeji rero ari mu nyamiramabi eh, opeji eh, ni mu mabi opeji ni mu gifaransa opeje hanyuma agatwara kwande no kumushyikiriza manza eh. genda utore igitenge n'isabune zibiri nawe igitenge n'isabune zibiri ndabona yake ingo ingo ingo ingo ye eh, mama ngo bamuheze ngo nagire akagenegene yehe eh. barushe nguhere ku mutumba wa munanira muri komine rutega ya muramvya barushenguhe risangano ivatikanije na agcb urunani kafobe na rcn turabandanya eh, twagiye bayinge ngari yageze giterambere ingenda riyage giterambere namwe bashinga ntahe giterambere mwaje kutugendera giterambere muri komine rutegama giterambere turabahaye ikaze nzoya giterambere nzoya giterambere nzoya giterambere nzoya giterambere yoho nzoya giterambere we giterambere munsi mukuru nzayaga iterambere waba abashyitsi nzayaga iterambere ryagiyemwo nzayaga iterambere nzayaga iterambere nzayaga iterambere nzayaga iterambere nzayaga iterambere urakoze iterambere urakoze urakoze urakoze nzayaga iterambere bariyagiye barundi bariyage mu makungu nzayaga iterambere bamera amasaha n'atatu atatu baca ngaha oya uyo yamye ngaha aca ah. agenda yamye aha natwara isabune zitatu nzoyaga iterambere nzoyaga iterambere nzoyaga iterambere oya oya uri hiyo nzoyaga iterambere yewe eh, musore eh, mwebwe babiri uko mufatanya aha sawa nimone ngene bariko baratonda abakobwa abantu b'abapfasoni ukwaba bashinga nagwa sigaje umupfasoni umwe umwe hey. ndakubaza we mujena bidondore n'ikibazo bikurikira aha bidondore rukundo jimmy nitwa n'amagendero jam ndindira nyamitwe mhm wo nyarukere komine rutegama mhm mm mediatrice wo munani ya kabiri sabo kwigura lehonia mutumba nyarunazi komine rutegama shimira imana imeride komine rutegama umutumba nyarunazi uwo wese afata bunyamaswa uwo bubakanye umwana wiwe cyangwa uwundi wese babana mu nzu ahanishwa umunyororo uva ku myaka itatu gushyika ku myaka ingahe gushyika ku myaka ingahe gushyika ku myaka itanu mm. gushyika ku myaka itandatu mhm. gushyika ku myaka itandatu eh. eh. kuva ku mezi atandatu gushyika ku myaka itanu navuze umviriza ntuhabwe umbeshera navuze kuva ku myaka itatu gushyika ku myaka ingahe gushyika ku myaka itatu sawa bamufunga imyaka mirongo itatu akayungiro kazaza kuyungurura kayungiro akayungiro kazaza kuyungurura kayungiro akayungiro kazoza kuyungurura yemujena sabwe none uwo wese afata bunyamaswa yego abo uwo bubakanye abo umwana wiwe yego cyangwa uwundi muntu wese babana mu nzu ko ahanishwa kuva ku munyororo w'imyaka itatu yego ashika ku myaka ingahe mujena ni kuva ku myaka itatu itatu gushika imyaka itanu ntararaba igitabo cy'ibyabona uzi ko atavuze gushika ku myaka itanu n'abaramviraho sindatanga indobo jimmy mumpera indobo n'isabune zibiri genda utore indobo n'isabune zibiri uca hajya indobo n'isabune zitatu zitatu eh. zitatu neza eh. cyane barushe nguhere tukaba turi ngaha kunyarunazi uwo musore hariya ku ikinga ikaba ibatunganije na AJCB nawe wengene wi telefone amashirahamwe AJCB kafobe musore wo ku ikinga ni telefone alala nkumi y'agasagoshi hajya musore musore musore wa marori uri kumwe n'uwe w'agatelefone ni muze wongera ntangura bari kure niyo migana ah. muko tonda hasha baba hasawa ingomwe inzo mtondino ndabira ndabira bigeme ingomwe y'agatelefone hajya inyuma wewe ingo ingo ngwino oya oh, eh, ni wewe mpamagara inkumi inkumi soberayo soberayo soberayo mpamagara inkumi ifite telefone hajya soberayo hindukira ndabe hindukira ndabe vamwo vamwo inkumi y'agasagoshi hajya inyuma umupfasoni w'umwana hariya bidondore ikibazo ca mva inyuma nyibagira egide mva ku mutumba rutegama ikomine rutegama rankunda evode ku mutumba wa munanira komine rutegama firimusi ndayigaya mva ku mutumba bubanda komine rutegama manirakiza jean paul ku mutumba wa nyarunazi komine rutegama saba mukama josiana umutumba gashingwa komine rutegama niyihwire joseline ku musozi wa rutegama nsabyimana rita umusozi gashingwa komine rutegama nizigama konsolata cyumba rutegama barakoze mwumvirize ikibazo kijana n'inyishu umuntu yokwitura nde iyo abujijwe n'umufasha wiwe kugira ubwigenge mu kurangura imirimo yipfuza murumviriza umuntu yo kwitura nde hano ndavuga umukenyezi cyangwa umugabo abo bubakanye umuntu yokwitura nde iyo abujijwe n'umufasha wiwe kugira ubwigenge mu kurangura imirimo yipfuza imama ntiwoza kudandaza kuko uzi ubwiye mu bandi bagabo imama ntiwoza mu ishyirahamwe kuko uzi ubwiye gukina intozi imama uzoguma ngaho jewe zoguma ndagusumira hanyuma none woca witurande inyishu ya mbere yo kwitura abajejwe intwaro iyo ni inyishu ya mbere inyishu ya kabiri buramatari inyishu ya gatatu yo kwitura abashinga ntahe bo kumugina inyishu ya kane yo kwitura sentare y'intango y'aho bubatse inyishu ya nyuma buca bitura inama y'umuryango umuntu yo kwitura sentare y'intango y'aho yubatse mm. inama y'umuryango inama y'umuryango aba babiri inama y'umuryango inama y'umuryango sawa mhm. sentare y'aho yubatse aracanganije uwo mugabo sentare y'intango ariko arancanganyira umugabo ubaga sentare y'intango yawe yubatse ah sentare y'abijimye sentare y'abibutse uh, mm, mm, mm, mujye mfashe kuganira habe tugufira nshaka tuze kuvuga inyishu umuntu yavuze ngomba tuze kuvuga inyishu umuntu yavuze aha subiriramwo sentare ya urakoze ukurikira sentare ya y'umuryango inama y'umuryango inama y'umuryango neza cyane warakoze mana wowe waremye bano bantu haleluya warakoze mana haleluya wowe waremye bano bantu imama hariho sentare y'abubatse rukirisu yego imama <laughs> sentare y'abubatse igipagani <laughs> oh muri izo nyishu zose zitanu inyishu yoyo yari inyishu igira kane ivuga iti ni sentare y'intango y'aho bubatse umuntu azi yuko atavuze sentare y'intango y'aho bubatse gitabo cye byabona umbonera usigaranye abantu bangahe batatu ejide jamporo na joseyani <laughs> ndabira yuko ari abo indobo sindazitanga indobo n'isabune zitatu twende cancarararara indobo n'isabune zitatu ngo ngaho wavuhiganirwa iradiyo ngo ingonga aha wavuhiganirwa iradiyo okorekera indobo ibido n'isabune zitatu tantolo lelo lo lo la lo lo le le le, le, le la, le, le la, le, le, la, le le, le, le, la. muhe igitenga shiru umugore niwe yatanguye kwishura neza sentare y'intango aritorera aritorera subizaho subizaho yitorere itorera igitenga ugoma uhava ushira ushira la la lo la la le urazi kuwa mungu ushaho bagiye mu misa <laughs> uno munsi turabandanya babanze begere inyuma mutegeye inyuma shawuri izindi ubu simwe niwararaye barushe nguhera imunanira we mupfasoni hariya n'inkoko yawe ngwa hano mesiye ingo sha mesi oya ni ka mesi ya ka <laughs> ingo mesi nga mutamudugije urukaratasi ngaho ngo nawe ufise ikibabi hariya ngo we ntiwamye ngaha aha wiba inyuma kariya mwigeme aba barakwiye berakwe kandi beratunganye ko mugera mukubitwe ikibazo ye idondore <laughs> bidondore yariti witwa nde nitwa kubwarugira meritusi nkamba ku musozi wa gashingwa ku komine rutegama aha imana diodone uwo gacindiro kabuguzo komine rutegama aha harerimana jamari mutumba musave zone mushikama komine rutegama aha ndi umukama enoke umusozi nyarunazi komine ya rutegama mhm. mene turasenga imana kuri bupfunda komine rutegama ransharitse budesiyana wo ku mutumba wa cumba komine rutegama iyo nzima korodete umusozi nyarunazi komine rutegama ndayisaba oda umusozi nyarunazi komine rutegama komine yacu rutegama yaranyuzwe n'amajambere cyane cyane mu kuba hamwe mu bigwate gushurashuza umwana bihanishwa umunyororo uva ku myaka cumi n'itanu gushika ku myaka ingahe gushika ku myaka mirongo ibiri neza cyane gushika ku myaka mirongo ibiri neza cyane gushika ku myaka mirongo ibiri neza cyane gushika ku myaka mirongo ibiri neza cyane myaka mirongo ibiri neza cyane myaka mirongo ibiri neza cyane myaka mirongo ibiri n'itanu neza cyane gushika ku myaka mirongo ibiri neza cyane none mujena sabwe ko hari aho byaduka yego ugasanga habaye ibyo gushashuza umwana ku ngufu baca bihana kuva ku myaka imunyororo uva ku myaka cumi n'itanu gusika mm, gushika ku myaka ingahe mirongo ibiri venti gushika ku myaka mirongo ibiri muntu utavuze imyaka mirongo ibiri sinzi icyo ukwirindiriye ngaha maze arabegeta boje byabona asanga menedora gumao budesiana gumao naoda ah emu emushena sabwi sindaba ngo ni nyoko bukwe ngo yaguhaye inkoko uririra oya bose murabigiza bose oya bampera amabido ibidobbido bose n'isabune zitatu hariho abantu sawa barushe ngo umuntu w'akagenegene umuntu uhorera umuntu w'akagenegene oya ubahiriza agateka k'ibibondo aho iwacu mu burundi no ku isi yose ubahiriza agateka k'ibibondo babyeyi mwese mwabyaye mugaheka ubahiriza agateka k'ibibondo ubahiriza agateka k'ibibondo ubahiriza agateka k'ibibondo ego ubahereze agateka k'ibibondo aho iwacu mu burundi n'afurika yose ubahiriza agateka k'ibibondo mu magume yacekeye ubu burundi ubahiriza agateka k'ibibondo abana benshi barabaye imfubyi ubahiriza agateka k'ibibondo abandi nabo baricwa ataco bazira ubahiriza agateka k'ibibondo abandi bayerera mu mabarabara ubahiriza agateka k'ibibondo ubahereza agateka k'ibibondo aho mu burundi n'afurika yose ubahiriza agateka k'ibibondo barakoze cyane bampera isabune zitatu zitatu kiretse leyandre banzu n'icyo ntiri ndavuga musore hariya hejuru kugira ntukoroke ingo ntukoroke ari hejuru kugira ndamubone mbese abambuye ngo nagaki ngo akabegete eh? akabegete ujya wakabegete nako kabegete ngaha nyine mabukwe amanitse ingata hari inyuma neza cyane neza cyane inkumi imanitse akayeboyebo hajya inyuma na umanisa kababi ngaho mutoto n'inkumi imanisa agatelefone hajya navuze ugiye ubona ahamagaye wawe warumanitse iki ucuzana n'icyo kibabi ah, kugira kubone neza akabegete akabegete ndasigaje bagabo babiri nutwo wasumye muta nibyo wasumye mu isashe ujya yasumye mu isashe intore uri umugabosha <laughs> mutama w'abakabegete we wakabegete ngo barakwiye utu tubegete turakora ibara ngo bagomba ngo bakwire cumi na bangahe barakwiye cumi twagiye idondore nitwa na gerard komine rutegama ubutumba bubanda aha rimana kiremeni mutumba musapfe komine rutegama niyo ngabo jamari umutumba bupfunda komine rutegama nijimbere deusi komine rutegama intara ya murambi umutumba cumba habyarimana ja claude komine rutegama munanira ya kabiri nibogora odeta umutumba munanira ya mbere komine rutegama nizigimana joseline umutumba wa gashingwa komine rutegama nduwayetu eliana umusozi nyarunazi komine rutegama sengiumva mariroza komine rutegama umutumba nyarunatsi nitwa dusabe jeanne d'arc rindira rindira rindira eliana ninde rindira rindira garuka ino kwa eliana ninde eliana ninde sengiyumva mariro oya garuka kwa joseline duwayetu eliana umusozi nyarunazi komine rutegama hanyuma sengiyumva mariroza uw'inyarunazi komine rutegama hanyuma dusabe yego amashyirahamwe yiyemeje gukinga no gufasha guhana amabi afatiye ku gitsina no gushikira abayakorewe aremerewe kuburanira abo yashikiye mu gihe amaze imyaka ingahe arangura ibyo bikorwa inyishu ya mbere imyaka itanu inyishu ya kabiri imyaka icumi inyishu ya gatatu imyaka ibiri inyishu ya kane nta myaka babwirizwa kuba bamaze bakora ibyo bikorwa inyishu ya gatanu ari nayo ya nyuma imyaka itandatu uyumvira ko ari inyishu ya kangahe mutama mvise inyishu zitanu urambwira ati nibaza ko ari inyishu yaka cyangwa uvuga iyo myaka imyaka itandatu yego imyaka ibiri yego imyaka ibiri yego imyaka ibiri yego yego imyaka ibiri yego imyaka itandatu yego imyaka ibiri yego imyaka ibiri yego imyaka cumi neza cyane yego none mujena kugira ngo aya mashyirahamwe yiyemeza kudufasha mu kuburana iyo hakozwe amaba yashingiye ku gitsina Aba abamaze imyaka ingahe arangura iyo mirimo imyaka ibiri imyaka ibiri ntegereza gusigarana n'abantu umwe babiri batatu bane batanu batandatu mu bantu cumi ni ukuvuga abantu bane nibo yayobewe muntu ntararabigita buca ivyabona ngo ndagusome nsome ababitoye uzi ko utavuze imyaka ibiri burisoza hakiri mapema sigarana na kremento kremento kerema eh, eh kerema mhm. hanyuma na jamari agume ngaho na dewusi jean claude kera kwaheri ncasigana na odeta yeode joseline bayi ncasigana na eliana na maria rosa ni mwebwe abantu batandatu ni mwebwe amazina nasomye ni mwebwe ni mwebwe neza cyane hariya rero hariya abantu ntashobora kwihanganira iyo ufise umwana nkabona yuko hari igitenge hindukira hindukira wowe ningoga na ningoga hindukira utore igitenge muhe n'amasabune atatu tora igitenge ushaka Eliane nawe tora igitenge iyo iyo iyo watoye ikibazo ufise umwana mu mugongo sinda kwihangana na wewe ndabona ko utanguye gusuta asonga havangwa nyimana tora n'amasabune ndabihejeje kugira ngo ntihagire n'usura kuraba igitenge <laughs> neza cyane ibido ibido ibido ibido n'amasabune atatu atatu uganye ugwagwa cucuka mu ibido barushe nguhere munanira muri rutegama nyarunaze agisebe kafobe rcn n'isanganiro sawa sawa sawa musore hari inyuma w'igirife we uh Mupfasoni w'umutaka hajya n'umwana umudamu ufite igitabo hariya ngwa hano wowe wisuka ngwa hano wowe w'ingofero ugize hejuru inkumi wagati hari inkumi inkumi inkumi hajya inyuma ah. we w'amarineti wadugije agati hajya aragufatira witwa nde nitwa muntu nutiwe inde muntu nutiwe mediyusi yego ntawe nkiriye teofile gira uko ishaka redefuse genda bukebuke genda bukebuke bigira imana burise bukebuke bukebuke inde bigira imana nde burise burise nitwa sendovo anselme anselme yego nitwa niyo kindi fidesi nitwa ntibankunda gorete linda linda nibigigwino nibigigwino bigigwino igigwa ngahe mwe igigwayo aha uh -huh. ntibankunda goreti goreti nahejeje gukurikira nkunda bagenzi everine francine francine francine nde ngenda kuriyo rindira rindira rindira rindira rindira farasine farasine farasine ndayarinde anita anita hanyuma shengero ry'imana abantu muri nyuma muranuma igikwayo icyabona abantu b'imana mumbera icyabona hari urupapuro mubona afise ushimana jewe hinge eh, eh. tica la la la la la ca uwakorewe amabi afatiye ku gitsina mu ntara ya muramvya yo kwitura ibigo ibihe uwakorewe amabi ashingiye ku gitsina mu ntara ya muramvya yo kwitura ku bigo birihe nahe ikibazo twovuga mu ntara nyine canke iyo navuze aha ukurikira ukurikira ukorewe amabi ari gitsina yo kwitura mu kigo kiri mu rutegama ikindi mbuye ikindi mu bukeye ukurikira urakoze ikigo yo kwitura ni ikigo kiri mbuye ikindi kiri murambye ah. ukurikira ikigo yo kwitura ikigo kiri mbuye n'ikindi kiri murambye ukurikira ikigo yo kwitura n'ikigo kiri mbuye ikindi kiri murambye ikigo yo kwitura ikigo kiri mbuye ni murambye yeee yo kwitura ikigo kiri murambya yego yo kwitura ikigo kiri murambya n'imbuye yeee yo kwitura ikigo kiri murambya yeee yo kwitura ibigo bibiri kimwe kiri murambya ikindi kiri imbuye kimwe kiri imbuye ntiyabivugiye ngaha ntiyabivugiye ngaha ni <laughs> bibiri mbuye murambya wavuze kimwe mviramo wavuze murambya kwa heri umuntu utavuze mbuye na murambya ni ibigo bibiri kimwe kiri mbuye ikindi kiri imurambya muri komine murambya sigarana abantu batandatu mumbonera abantu batandatu bari ngaha ntari abavuga amazina n'indwi sigarana abantu batandatu hirya ndabavuga amazina hariho redefunsi burise anselme fidesi everine na anita ni mwebwe ni mwebwe ni mwebwe <laughs> barabara juma utwo tudobo utwo tudobo twose baze mutora indobo ndobo utwo tudobo twose kamwe kamwe kamwe kamwe eh. n'isabune zitatu umwe umwe umwe umwe umwe n'isabune zitatu ingo ingo karimo ino karimo ino karimo ino aha ngo sawa aha harasigaye ibido n'indobo zibiri n'indobo zibiri twagi abantu bangana ndakeneye umugwi w'abantu batanu umviriza umviriza umviriza umviriza atangure hakiritse ingumi ingumi zonyene abana ntibarimwo abana ntibarimwo duhera ku ngumi <laughs> wowe akaza uri ingumi wowe e, uri ingumi ngo uri guhamagara bate subira hariya nicyo ndabahamagaye nahari abanyeshuri wowe kuranyononera ingowe imisore ah, umuntu atari umusore hasi wabonye musore wita futari kaye eh, ingo we musore uwo nije namuhamagaye none ko bamaze kumucagura kusagasaha umwe arafise je navuze ufise ikaye imwe ntihagire uwundi ufise ikaye umuntu afise ikaye imwe ikaye imwe wofise amakaye nufise ikaye wumvira <laughs> eh umuntu w'umufasoni umwe kugize benshi abagabo nta numwe yaje ingo oya uyu umushinga ntahe umwe nirya guhamagaye isubira inyuma ntiwizana ingoma utahama n'agasakoshi reka abanyine <laughs> bahe bahe ingo ngamwa ngo wegere je nitwa ni Jenahagera Julie mvuka ku mutumba cha Mumanda komine Rutegama Eh. Nitwa Nduwimana Bosi ko mutumba Rutegama komine Rutegama Juma Juma yo yangire Kwa na Dine mutumba Ruteg mutumba cha Mumandu komine rutegama nitwa niyo nkuru everine umutumba nyarukere komine rutegama nitwa nakindabyi pirisira umutumba ca mumandu komine rutegama nitwa niba rutakosorata umutumba bubanda komine rutegama bahe barakoze cyane uwirukanywe n'uwo bubakanye uwirukanywe n'uwo bubakanye cyangwa yirukanye umwana iyo abo bombi badafite uburyo bwo kwibeshaho bwo kwitura hehe bwo kwitura hehe inyishu ya mbere bwo kwitura musitanteri iyo ni inyishu ya mbere inyishu ya kabiri bwo kwitura umukuru w'umutumba iyo ni inyishu ya kabiri inyishu ya gatatu bwo kwitura sentare y'intango y'aho baba inyishu ya kane bwo kwitura kwa buramatari inyishu ya gatanu bwo kwitura kwa shefu dozone n'inyishu ya kangahe ya gatanu jewe nibaza ko inyishu yokwitura muri sentare y'intango wokorekera je naje nibaza yuko yokwitura kuri sentare y'intango nyene hey. naje nibaza yuko bokwitura kuri sentare y'intango hey. naje nibaza ko kwitura kuri sentare y'intango mwese mwibaza kimwe hey. naje nibaza ko bokwitura kuri sentare y'intango hey. no kwibaza ko bokwitura kuri sentango y'intango yaho baba <laughs> nibaza ko bakwitura sentare y'intango y'aho baba barakoze cyane botwitura sentango ya sentango ayaya inyishu bazitoye bose izi nkumi zibiri abanyeshuri ubundi habuze umwe uwundi ninde ubutarubaka ngaha ninde muri aba wumviriza ubutarubaka muri aba uyu ni inkumi yo yo muje ati ndabasavye mu mpaka mpakabido nimirije kuja ku mugabo no kuri kwa muko ingutore ingutore kwera ingutore kwera ingutore kwera ingutore kwera jaja we musore ingwa mugabura amasabuni naba sivyo gabura amasabuni aya mwetondaho indobo indobo umviriza rero ubutigu burageze ngira mbaza abafise ubushimwe tumvikane sigaranye iradiyo iyo radiyo ngira ndayibaze ikibazo ngira tubanze tukibaze abafise ubushimwe nibayobegwa turabaza no muri mwebwe si sawa barushe guhere radiyo isanganiro tunganijwe n'amashyirahamwe AGCB urunani rw'amashyirahamwe kafome na RCN tukaba turi hano ku mutumba nyarunazi ni muri zone rutegama komine rutegama mu ntara ya muramvya ugurure ngaho ugurure ngaho kugira bagira batonda aha murazi igituma tubatondekesheje uku hasigaye iyi radiyo yonyine ni ukuvuga yuko kujya mwatanguye gutora ikibazo kuva ku kibazo cya mbere gusa cya nyuma niko tugenda turabatondeka ni ukuvuga yuko uriya wa mbere niyatora inyishu yo abandi dushobora dutaha sibyo twese dufite ubushimwe nitwananigwa dusaba tujya dutora muri mwebwe muri hanze sibyo ni byiza rero ko mwakwinumira mukumva nuko rero agira yugurure urupapuro ngo babaze ikibazo igitima ngo gi imama e baje biyita abajenama biyita abakirisa abadiyakoni basanga twifitiye amashapure ye mama ntibateze ngo dusenge isengere haba urwango eh. bahejeje imama eh. e ntibari bazi kubika ko ibiganza bo bahasanze none rero data twese uri mu ijuru ubu bwoko bwawe n'ubuhezagire batora ikibazo amen amen hanyuma yangeso yuko mbe ni fabrice yatanguye eh. yangeso yuko fabrice avuga kabiri mwese ngo kabiri kabiri ibyo twahefuse ibyo eh. twahejeje fabrice akagitora aca dutaha fabrice kimunaniye icyo wumvise yavuze tukavuga ko ntiyitahire n'agashimwe ntugisubiremo sibyo agira yugurura igitabo ngo arasoma ikibazo ibitima ngo ngwa mu gihe usambanijwe ku nguvu abanje gusinzikariza ubuzima cyangwa agafatwa mu nyamaswa asinzikarijwe ubuzima ariko arasambanywa ku nguvu cyangwa ahejeje gusambanywa ku nguvu bihanishwa umunyororo ungana gute ndasubiramo ikibazo nyegeza nyegeza hajya inyuma amaso ni maremare rero icyo bituma ngaha kubera numviritse mu gihe usambanijwe ku nguvu abanje gusinzikariza ubuzima cyangwa agafatwa bunyamaswa asinzikarijwe ubuzima ariko arasambanywa ku nguvu cyangwa ahejeje gusambanywa ku nguvu bihanishwa umunyororo ungana gute ababikoze cyangwa uwabikoze ahanishwa umunyororo ungana gute turaduze ku ijambo uwabikoze ahanishwa umunyororo w'imyaka mirongo itatu bayi bayi n'agashimwe kawe bayi uwabikoze ahanishwa umunyororo w'imyaka mirongo ibiri n'itanu kwaheri bayi uwabikoze ahanishwa umunyororo wo guherayo ikibazo aragitoye ikibazo aragitoye ikibazo aragitoye n'ikibazo aragitoye ahanishwa umunyororo wo gufungwa ubuzima bwiwe bwose egera hano mufasoni aha mudiyakoni aha ugurira iradiyo muhe iyo radiyo ingo egera hajya we witwa nde habonimana marie jeannette habonimana marie jeannette rero akaba ari we ah, atsindiye iradiyo habonimana jeannette wacyumviriye gute ubuheruka baraduhaye inyigisho ngaha hama ndabifatiraho ati yararonse inyigisho maze arabifatira ko amashyirahamwe agisebe urunani fome rcn na radiyo isanganiro ubabwiye iki ndababwiye ntibaragahora baraza muri no komine yacu kugira dushobore kwishyura kuri ibi bibazo batubagirira barakoze cyane rero hano akaba ariho duciye dusozerera ikiganiro barushe nguhere tukaba hano ku musozi wa munanira ni muri zone na komine rutegama y'intara ya muramvya dushimire abanyagihugu batwitavye reka dushimire n'amashira hamwe AGCB urunanika fobe na RCN badushoboje gushika hano dushimire riko w'imana na serafina Kizimana ariko bafasha muhinga bw'ivyuma dushimire kandi na Kava Bushi ati yadufashije ikiganiro kikaba cyari kiyemeshejwe na barene habyarimana hamwe na nanje Kanese pablo bagiwabo abanyarutegama baye bayi cari gikino barushe nguhere